Pais acrida Cereon kai Scorpios. Pais pro tu Teichus acridas Ethereus. Pollas de Sulabon hos Etheasato Scorpion o Etheis acrida Einai coilanas ten Heira hoios ten en Cataferein auton. Kai hos to centron e eipen e ise tuto e poi hina has sunella e fas acridas apoleseis hutos hologos didaskei me dein pasi tois christois kai tois ponerois kata tauta prosperestai